<clears throat> असांजी सूरत शूरा था पढ़ूं सूरत शूरा आहे ॿाएतालीह ई नंबर सूरत आहे क़ुर शरीफ़ जी हे हामीम हामीम जूं सत सूरतूं आहिनि सत भेनरूं हिन मा हीअ हामीम जी पहिरीं मोमिन उन खां पोइ सूरत फसलत या हामीम सजदा ऐं हीअ हामीम जी टी सूरत आहे हामीम आइन सीन काफ़ हामीम हिन जो नालो आहे सूरत शूरा हिन में अलाह ताला घणियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि मां हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि जेका आहे त कहिड़े नमूने सां अलाह ताला शरीयत ई नाफ़िज़ कई आहे शरीयत जी ॻाल्हि हिन में आहे शरीयत हज़रत नूह अल इस्लाम जी शरीयत मोहम्मद इब्राहिम अल इस्लाम जी शरीयत मूसा अल इस्लाम जी शरीयत ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह जी शरीयत हिन जूं ॻाल्हियूं हेॾां أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हा मीम आन सीन कौफ़ ही ॿ अलॻि आयतूं हा अलॻि आय थी ॻणिजे ऐं सीन कावफ़ अलॻि आय थी ॻणिजे ॿ आय थियूं ॻणजनि गॾु इन अलॻि अलॻि करे हामी आन सीन कफ़ हिननि जी माना जी अलाह ताला खे ख़बर आहे ऐं पंहिंजे असांजे मुफ़सिरनि ॻाल्हियूं कयूं आहिनि पोइ उहे ॾिसणु घुरिजनि हुननि खां मना न करणु घुरिजे छो जो इल्म जो कॾहिं घटि करण जी कोशिशि कबी त पोइ इल्मु वेंदो हलियो उथी हिन करे असांजे मुफ़सरनि वटि घणियूं मानाऊं सुहिणियूं मानाऊं हिननि हर्फ़ हर्फ़ मुखतात जूं ॻाल्हियूं आहिनि हिन करे उहे ज़रूरु ॾिसणु घुरिजनि हाणे हिन वक़्तु आउं रुॻो पढ़ां थो पंहिंजो तर्जुमो थो पढ़ां मूं वटि तस्वीर को कोन्हे इन करे मां रुॻो पढ़ंदुसि पंहिंजी तरफ़ां जेका ॻाल्हि करिणी आहे मूंखे छा कंदुसि जिते वधीक इन ते इनशा كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم हीअ शुरू थी थिए हामी मुक़त्यादनि खां पोइ कज़ालिक इन नमूने सां इन नमूने सां जहिड़े नमूने सां ही सॼो क़ुर लथो आहे जहिड़ियूं हीअ सूरतूं हामीम जूं लथ लहनि पियूं अहिड़े नमूने सां कज़ालिक अहिड़े नमूने सां साॻे नमूने सां यू ई इलाइक तोॾां वही कयो वियो आहे हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम तोॾां वही ईअं ई कयो वियो आहे जीअं नूह ते इब्राहिम अल ते मूसा इस्लाम ते ईसा इस्लाम ते ॿियनि नबियनि अंबियान ते वही कयो वियो उन वही जो ज़िक्र ईंदो कज़ा लेख अज लफ़्ज़ खां शुरू थी थी ॼण सूरत मुकतियात खां पोइ कज़ा लेखां थो ॾांहुं थो कजे ऐं तोखां अॻु में जेके नबी असां मोकिलिया उन ॾांहुं बि ईअं ई असां वही मोकिलियुसूं जेको वही किथां आहे अलाह अज़ीज़ उल हकीम अलाह आहे जेको अज़ीज़ हिकु सगारो आहे ताक़त वारो आहे इज़त वारो आहे <clears throat> ऐं हिकमत वारो आहे उन वटां इहा आई आहे तव्हां वटि तंज़ील इहो क़ुर शरीफ़ जेको अलाहे पियो थो वटि इहो उतां ई आयो आहे माना तर्जुमो कयो आहे साईं अमरोठी साहिबु त ग़ालिब हिकमत वारो अलाह अहिड़ीअ तरह तो ॾांहुं वही मोकिले थो ऐं उन्हनि ॾांहुं बि जेके तोखां अॻु हुआ ईअं ई मोकिलींदो रहियो पोइ हाणे उहो जेको अलाह आहे जेको अज़ीज़ आहे जेको हकीम आहे हुनजी वधीक तारीफ़ आहे त सॼी जेका काइनात में आसमान ज़मीनुनि में जेका ॻाल्हि आहे सा हुनजी मिल्कियत आहे हुनजी हुनजी आहे लहू माना उन जे लाइ आहे यानी उन जी मिल्कियत आहे सभु कुझु जेको आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे सो उन जो आहे ऐं अज़ीम शान वारो आहे हाणे हिते सभु अलाह ताला जा सुहिणा नाला केतिरा अची था विया आहिनि अलाह अल अज़ीज़ हकीम हूअ अली अज़ीम ऐं जंहिंजी मिल्कियत आहे लहू लहूम माफ़िलद वहवल अली उल अज़ीम तमामु सुहिणो इंट्रोडक्शन अल्ला ताला केरु आहे ॻाल्हाईंदुमि फलाणो केरु आहे छा थो करे छा थो करे तक़ादुस समावात ये त फ़तर नमीन फ़ौक़ ख़ुदा जी दहशत खां आसमान पंहिंजे मथां सत सत ताईं फाटंदा तक़ादुस समावात ये त फ़तर नमीन फ़ौक़ आहिनि सित ई फाटंदा ऐं इहो न बि हम दे रब हिम ऐं मलाइक जेके आहिनि पंहिंजे पालणहार जी सारा गॾु गाॾा पाकाई बयानु कंदा कंदा आहिनि जेके ज़मीन में आहिनि तिन लाइ बख़्शिश घुरंदा आहिनि वस्ता फिरून लिमन फिल अर्द हाणे इहा इस्तफार जेके मलाइक कनि था उहो सूरत मोमिन में बि ॾिठोसीं मोमिन जेको सूरत चालीह नंबर सूरत हुई हुन में बि ॾिठोसीं त अहिड़े ई नमूने जो तमामु वॾो बयानु हो त अला मलाइक जेके आहिनि फ़रिश्ता मोमिननि जे लाइ हीअं धरती ते दुआ घुरनि था घुरंदा था रहनि हर वक़्तु इन करे तव्हांखे असांखे सोचणु घुरिजे ॾिसणु घुरिजे अलाह ताला केतिरा असांजे लाइ मामूर करे छॾिया आहिनि मलाइक जेके असांजे लाइ दुआ था घुरनि पिया जॾहिं असीं अलाह जे रस्ते ते हलूं था पोइ अलाह ताला हू फ़र्श था चवनि था हिननि खे तूं बख़्श कर हिन मफ़रत कर हिन जो हीअं कर हीअं कर हीअ सूरत मोमिन जे शुरू में ऐं हिते हिते बि हिते शुरू में त त का जो फिरोन तकाद इहो त फतर न मिन फोकेनि ऐं हुन खां पोइ फौरन हुन ई साॻी आयत में वल मलाइकत जो मलायक बेहून बि हमद रबिम ऐं मलाइकत जेके आहिनि से तस्वीर था कनि पिया पंहिंजे रब जी तारीफ़ हमद में फिरून लिमन फिलार दे जेके धरती ते आहिनि उन्हनि जे लाइ इस्तफ़ार था घुरनि कंहिं ॿिए सितारे ते कंहिं ॿिए छा चइबो आहे पंहिंजो हुन ते ज़ोहलत ते फरमुश्तरी ते के मार्स ते के मून ते के आसमान ते ॿिए ॿिए कंहिंजे लाइ इस्तफा कोन था घुरनि लेमन फिल अर्द जेके धरती ते आहिनि धरती ते जिन इंसान अलाह ताला हिते रखिया आहिनि ऐं इन्हनि खे इन्हनि जे लाइ इस्तफ़ार था घुरनि केरु मलाइक जेके आहिनि फ़रिश्ता घुरनि था पिया अलाह لمن في गफ़ूर الا ان الله هو الغفور الرحيم अल خبردار الا ان الله बेशक الله جو آهي سو هو هو آهي غفور هو جو آهي سو चवंदा چوندا ته ज़मीर न आहे هي الله تعالى جو نالو آهي هي प्रोनाउन न आहे हीअ इस्म आहे हूअ जेको आहे सो اسم الله تعالى جو آهي ऐं हूअ जिते किथे बि अचे थो अल अलाह अल अल अल अल अल अल अल अल अल अलाह हो उहो उहो माना उहो अलाह उहो ॼण हिकिड़ो उहो बि इस्म आहे इहो ज़मीद खां हुनजो दर्जो मथे आहे प्रोनाउन न आहे इहो अलाह नालो इस्म आहे हिन करे हिन ई हाणे ॾिठोसीं अलाह अज़ीज़ हकीम हू अली हूअ ॿ दफ़ा ॿियो दफ़ो पहिरियों दफ़ो अली अज़ीम ऐं हाणे हिते अलाह रहीम كده الله تعالى جا मुबारक नाला सुहिणा नाला असमाल हुस्ना हिन सूरत में तकाद समावात यत फतरन मिन फ़ौक़ हिन वल मलाइकत युसब्बिहून बिहमद रब्बिहिम वयस्तगफिरून लिमन फिल अर्द अला इन अल्लाह हुवल गफूर रहीम हुन खां पोइ फरमाए थो वलज़ीन तखज़ू मिन दूनिही औलिया अलाह हफ़ीज़ुन अलैहिम वमा अंत अलैहिम बे वकील अला वसला अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे छो त जेके लज़ीन आहे हाणे हेतिरी हिन ॻाल्हि जे बावजूदि अलाह जो हीअं आहे हू फरिश्ता रखी अथसि तव्हां इस्तफा था कनि हीअ सॼी दुनिया धरती हीअ उहो सभु कुझु मिल्कियत हुनजी आहे पर जेके आहिनि माण्हू असांजे लाइ तव्हांजे लाइ लज़ीन त ख़ज़ू तखज़ूमंदून ई आहे उहे वठनि था पकड़नि था अलाह खां सवाइ ॿियनि खे पंहिंजो मालिक पंहिंजो रब पंहिंजो ओलिया पंहिंजो वरी पंहिंजो वली बि माना पाण जेका वठूं था त औलिया अलाह उहे आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि मना कोन्हे पर यानी अलाह जे बराबरि ॿियनि खे शरीक था कनि मुश शिरक था कनि जेके उनजे मुतलिक़ आहे त अलाह अलाह हफ़ीज़ न रहे अलाह हुननि जो हफ़ीज़ आहे हुननि मतिलबु ही इज़ गाड नवी पाक सलाह खे अलाह ताला ॿुधाए त तूं कोन आहीं हुननि जो हफ़ीज़ हिते चयईं ॿियनि हंधि बि चयईं त तूं वकील कोन आहीं हुननि जो तोखे रुगो तब तबलीग करणी आहे जेको जेको तोखे चयो वियो आहे उहो तूं हुनखे ॿुधाए तुंहिंजी ड्यूटी हुते ख़तमु आहे बसि <clears throat> पोइ तूं हुनखे मजबूर कोन थो करे सघीं जेके अबू जहल ऐं जेके अबू लहब जहिड़ा माण्हू जेके उथबा वलीद फलान जेके आहिनि से उहे उन्हनि ते क़िस्मत गज़ल सां लिखी छॾियो आहे कुफर हुननि जे हुन में हिन करे उहो मुस्लमान कोन थींदा मुस्लमान थियण वारा थींदा अलहमला ऐं उहो घणेई थींदा कंदो माण्हुनि खे हफ़ीज़ आहे नबा तूं हुन ते वकील कोन आहीं हिन ई आयत में ॿई लफ़्ज़ अलाह हुन ते वकील आहे तू वकील कोन आहीं अलाह हुन ते हफ़ीज़ आहे तूं हुनजो हफ़ीज़ कोन आहीं बसि قرآنا عربيا <clears throat> وكذلك أوحينا إليك شروع من لفظ يو حميم عين سين كاف كاف وكذلك هان وري فرمائين وكذلك اڑے نمونے سان أوحينا وكذلك أوحينا إليك تو راه موكلسون وحي वही मोकिलणु हाणे तर्जुमो कंदा आहिनि अंग्रेज़ी में त इंस्पिरेशन हाणे इंस्पिरेशन त शाइरनि खे बि थिए थो इक़बाल खे बि छो त छा भिटाई अलद खे बि सचल सरमस पर हू पैगमर कोन्हनि हुननि खे वही कान ते आई छो वही जो लफ़्ज़ु जेको आहे वही आहे माना त जिबर विच में आहे इस्लाम जेको अलाह ताला वटां मैसेज खणी अचे थो नबी पाक खे अची पहुचाए थो इहो हिकिड़ो असांजे मुस्लमान मोहम्मनि जी सम्झ ईअं आहे पर उहो जेके तर्जुमो कनि था की अब्दुला यूसुफ अली की ॿिया माण्हू इहे इहो वरी चवंदा आहिनि इंस्पिरेशन हाणे इंस्पिरेशन छा आहे इंस्पिरेशन तोखे मूंखे बि इंस्पिरेशन आहे असीं तूं तूं ऐं असीं नबी कोन आहियूं को रसूल कोन आहियूं असां ते वेही कोन थो अचे त वही जो लफ़्ज़ वही खां ॿिए लफ़्ज़नि में थी नथो सघे हिनखे वही माना त अजिब इस्लाम विच में आहे जेको मैसेज खणी आयो अलाह ताला कल्ब में उहा लाथी उहा वही आहे उहो कदालिक हिते ईंदी अॻिते इन जी बि ॻाल्हि हिन में दुकान में उहो कदालिक ओहना इलाइक क़ुरान अरबी हीउ क़ुर जेको आहे अरबी लाथोसीं वेही कयोसीं तो ते छाजे लाइ कहिड़े सबब जे लाइ लेतुंज़िर उमल क़ुर ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه त जीअं तूं जीअं कयो वञे वॉर्निंग कई वञे जीअं तंबी कई वञे विझायो वञे ॿुधायो वञे उमल खुरा उमल खुरा माना मख मख मौज़ जी ॻाल्हि आहे तइफ़न जे भरिसां उहो बि उमल खुरा में शामिलु थी सघे थो भरिसां ई आहे त उमल खुरा खे वॉर्निंग करे उमल खुरा जे माण्हुनि खे मतिलबु त हाणे शहर खे कोन वॉर्निंग कबो शहर जे माण्हुनि खे कबो भई वञणु हिकिड़ो तरीक़ो आहे चवण जो त शहर जे माण्हुनि खे उमल खुड़ा खे वॉर्निंग करे वोमेन हॉल आहे जेको हुनजी चौधारी आहे जे जेकी मतिलबु त सॼा मुल्क़ आहिनि हाणे त उहो मुलखुरा माना सॼो वञी मोराको ताईं पहुतो वञी हाणे न्यूज़ीलैंड ताईं असीं पहुता कैनेडा मुस्लमान वोमेनी पहुता धरती सॼी हिते उमलखुरा वोमेन हॉल आहे सॼे जेको बि हुनजे चौधारी आहे ॾींहं जो वॉर्निंग ॾेई ॾिनी वञे जेको जमा करण जो गॾु करण जो हशर करण जो हशर नशर जो ॾींहुं जेको आहे जंहिंमें को शक कोन्हे यानी उहो क़यामत जे क़यामत जी ॻाल्हि हाणे हिते वरी थी वई रुन साइ हिते ई पंहिंजो डिस्क्रिमिनेशन डिस्टिंग्विश करे छॾियईं त हिकिड़ी फ़रीक़ हिकिड़ो ग्रुप जेको आहे सो फिल जनत ऐं हिकिड़ो फ़रीक़ु जेको आहे सो साइर दोज़ में नार जहन साहिर इहे सभई लफ़्ज़ माना दोज़खन जॾहिं माण्हू सभई जमा थींदा त मां हिकिड़ो ग्रुप जेको आहे सो हलो बाबा जन्नत में हिकिड़ो ग्रुप जेको आहे सो वेंदो साई दौलख में पोइ हुननि में वरी ग्रुप ग्रुप थींदा केरु केतिरनि में वेंदो केॾां वेंदो जेकॾहिं अलाह चाहे हा त तव्हां सॼी हिकिड़ी उमत करे छॾिया यानी पोइ त इंसान खे ख़लकण जी ज़रूरत ई कोन हुई भला घणेई हुआ जन तस्बी पिए कई उहो चऊं असां एतिराज़ु कयो कया कयूं भई तूं हरू भरू छा लाथो खलकी हीअ त रत कढंदा हीअ त माण्हू मारींदा हीअ कंदा हू कंदा कंदा धरतीनि ते वॾा कंदा तुंहिंजी तस्वीर असीं पिया कयूं तुंहिंजो हम हमद असीं ॻायूं पिया खोड़ायूं असीं पोइ अलाह ताला जी चाहे आहे त बसि अहिड़ा ई वरी ख़लके जहिड़े आहे जो बसि को बि सुठो कमु कनि ई कोन हा को घोड़ो चङाई जा कम वेठा कनि हा बसि सॼी आराम सॼो लॻो पियो हुजे सुकून लॻो पियो या जिन्नत लॻी पई हुजा पोइ धरती ते मोकिलण जी ज़रूरत ई कोन रहे आहे अला ताला फरमाइजे हिकिड़ी उमत करे छॾियो आहे सभु हिकु जहिड़ो सभु मोहमिन हुजनि आम सभु सुठा मुस्लमान नवी पाक जे फॉलोवर जीअं हज़रत अबूबक सद्दीक़मर उस्माननी अली ऐं असाब इशरतुल मुबशर ऐं सभई असाब सॻोरा जहिड़ा सोढ़ा ओड़ा उन्हनि खां सुठा करे छॾिया हुनजी मर्ज़ी न पोइ ज़रूरत ई कोन्हे हिन धरती ते मोकिलण जी ॿियो ॼणे को हुन हुन इहा चाही ईअं चाहियो तीअं चयईं बसि ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمتي पर जंहिंखे चाहे थो तंहिंखे पंहिंजे रहमत में दाख़िल थो करे भई जंहिं कंहिं ते रहमत थो करे कंहिं ते नथो करे मर्ज़ी आहे हुनजी ولكن يدخل من يشاء في رحمتي والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير छो जो ज़ालिम जेकी ज़ालिम आहिनि उन्हनि जे लाइ हल को बि को वली कोन्हे को उन्हनि जे लाइ को मददगार कोन्हे को हुनजो को दोस्त कोन्हे को अलाह वटि यानी ज़ालिमनि खे पधिरो कंदो ऐं पंहिंजे मोमिननि खे पधिरो कंदो इहो हिन जे लाइ ख़लकियो अथसि ख़लकनि जो सबबु ॿुधाए छॾियईं ॿियनि हंधनि ते त असां बाद जे लाइ ख़लकियो आहे ख़लकियोसीं दरी धरती खे अहिड़े नमूने सां जीअं ॾिसूं त कहिड़ो आत्मा आसन अमल थो करे तव्हां वञा सुठा कमु थो करे कहिड़ो बुछड़ा कमु थो करे असीं ॾिसंदासूं हिन जो तर्जुमो कयो आहे पंहिंजे साईं ताज महमूद अमरोठी साहिबु त ऐं जेकॾहिं अलाह घुरे हा त हुननि सभिनी खे हिकु टोली करे हा पर जंहिंखे घुरे तंहिंखे पंहिंजे बाज़ में दाख़िल कंदो आहे जंहिंखे चाहे घुरे जंहिंखे चाहे तंहिंखे पंहिंजे बाज़ में दाख़िल कंदो आहे ऐं ज़ालिमनि जो नकी को दोस्त आहे ऐं नकी को मददगारु आहे छा अलाह खां सवाइ ॿिया कार साज़ करे वरिता अथनि छा अमित अमितून औलिया मिंदूनी ओलिया الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير कि अलाह खां सवाइ ॿिया कार साज़ करे वरिता अथनि छा छो त अलाह ई कार साज़ आहे ऐं उहो ई मुअनि खे जीआरींदो आहे उहो युही मौत आहे कुल शइ क़दीर ऐं उहो सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे वस हुनजो ई आहे हर कंहिं ॻाल्हि ते बसि हुनजो ऐं जंहिं ॻाल्हि बाबति तकरार कयो अथव सो कुझु बि हुजे त अलाह हवाले कयल आहे जंहिंमें इख़्तिलाफ़ था कयो من شيء جنهن بي شيء ۾ فحكمه الى الله پون جو حکم الله ڏا آهي ذالكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب وهي وهي مجو رب آهي ذالكم الله ذالكم الله ذالكم الله ربي وهي تہاں جو رب مجو رب جو کو ہے تہاں جو رب وہی ہے ساگو अलाए तवकल त उन ते ई भरोसो आहे उन ते ई तवकल आहे उहा इलाही उन ऐं उन ॾांहुं ई मोटणु आहे उन ॾांहुं ई मोटां थो उन उनीब उन मुनीब <clears throat> मुनीब हो जेको मोटे हो अलाह ॾांहुं वरी वरी मोटे ومختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض उहो आहे अलाह ताला जी हले पियो कहिड़ो आहे अलाह केरु आहे छा थो करे वातिर समावाती वाती पहिरियों दफ़ो ठाहिण वारो फातर उहो आहे जेको आसमान खे पहिरियों दफ़ो ठाहीं ज़मीन खे पहिरियों दफ़ो ठाहीं भई हिकिड़ी शइ ठहियलु हुजे पोइ हुनखे ॿियो ठाहे सघे थो नकुलु करे सघे थो फिर जर्मनी को ठाहे थो वरी जापान हुनजी नकुलु करे ठाहे सघे थो अमेरिका शइ ठाहे को इंग्लैंड ठाहे सघे थो पर ॿियो मुल्क़ करे सघे थो पाकिस्तान वारा नकुल करे ठाहे सघंदा कंहिं शइ खे पर जेको ठाहे ई पहिरियों दफ़ो सॼी काइनात खे उहो ई साॻियो उहो फातिर आहे फ़ातिर जेको आसमान खे ज़मीन खे पहिरियों दफ़ो ठाहे थो उन तव्हांजे अंदरि अज़वाज ठाहियईं मतिलबु कंहिंजो जोड़ो आहे पखियुनि जो इंसाननि जो जानवरनि जो सभु कंहिंजा मेल फीमेल आहे इलेक्ट्रिसिटी खे नेगेटिव पॉज़िटिव आहे हर हिकु शइ जो अज़वाज आहे ज़ौज आहे नेगेटिव पॉज़िटिव हर कंहिंजो तो अनो करनि सभु कंहिंजो पॉज़िटिव नेगेटिव रिपल्शन अट्रैक्शन सभु कंहिंजी ऐं ढोरनि खे बि जोड़ा जोड़ा आहिनि सभु कंहिंजो मेल फ़ीमेल सभु कंहिंजो आहे मेल फीमेल खां सवाइ का शइ प्रोक्रिएशन जो सिलसिलो ईअं थींदो नेपाल जो ॼमण जो वधीक जेके शयूं ॼमंदियूं इन ई नमूने सां ॼमंदियूं इन तरह सां पखेड़ थो यर फी इन नमूने पखेड़ण जी ॻाल्हि ज़रो यर हुन जहिड़ो को मिसाल कोन्हे हुन जहिड़ी का ॿी शइ कोन्हे का ई आहे जेको ॿुधणो आहे ॿुधे थो ऐं उहो ई ॾिसणु ॾिसे थो अल्ला ताला जा सुहिणा सुहिणा नाला हर हर हिकु आयत में अचनि था वरी वरी अचनि था इहा ॻाल्हि में बि कई लहू मकाली उन वटि कुंजियूं आहिनि आसमाननि जूं ज़मीन जूं उन वटि ताला लॻा पिया आहिनि आसमान ज़मीन हुन तालाब बि लॻाया आहिनि कुंजियूं बि उन वटि ई आहिनि मकालीद हुन जा खज़ाना जेके आहिनि भरपूर आसमान में ज़मीन में अलाह ताला जा आहिनि उन वटि ई चाबियूं उन जूं चाबियूं कुंजियूं आहिनि मकालीद कलीद कलीद उन जी उन्हनि वटि मकालीद जंहिंसां खोलिजे मकालीद आसमान ज़मीन जूं चाबियूं उन वटि आहिनि जंहिंजो चाहे तंहिंजो रिस्क खोले बसत करे बसीत करे हले भाई यक्तो जंहिंखे चाहे तुंहिंजो घटाए क़दुरु मक़दूर करे हिकिड़ो मुतयन करे छॾे हेतिरो थोरो मतिलबु जेतिरो बि वणेसि इन हू बिल्कुलु अलीम बेशक हू हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे हर शइ जो इल्मु रखे थो अलीम आहे हर शइ जो ہاں، یہ تیرا آیت ہے جو جی، میں شریعت جی گال تو تاڑی شریعت محمد مصطفیٰ وسلم جی شریعت نمون لیدان شریعت ہے جڑی پہلے نوح علیہ السلام جی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام جی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام جی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی شریعت ان نالہ ہانے صورت میں یہ سورت شور آ شرت سور نال ہے सूरत आराफ़ में अलाह ताला मीसाक वरितो जेको अलस्त बि रब जुखुम सूरत आल इमरान में नबीअनि खां मीसाक वरिताईं त जॾहिं नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा या ॿिया नबी जॾहिं ईंदा जॾहिं आया मोहम्मद मुस्तफ़ा आख़िर में ईंदो त उनजो तव्हां जॾहिं अचे तव्हां उनजी कजो पर हू त गुज़री विया हलिया पोइ कीअं कंदा पोइ पंहिंजे क़ौमुनि खे ॿुधाईंदा आया इहो मतिलबु आहे जो त मीसाक उहो आल इमरान में ज़िक्रु आहे हज़रत मूसा सां जेके मीस मीसाक थिया उनजो ज़िक्र ॿियनि हंधनि ते बि आहे सूरत बकर में हर उहो मीसाक जो ज़िक्र आहे त मीसाक जेको कविनंथ जेको आहे त बाइबिल जेको किताबु आहे हुनजो नालो ओल्ड कविनंत ओल्ड टेस्टमेंट ऐं न्यू टेस्टमेंट टेस्टमेंट माना कविनंथ कविनंथ माना मीसाक मीसाक माना इहो वाइदो जेको अलाह ताला पर हिकिड़ो वाइदो आहे ऐं हिकिड़ी शरीयत आहे हुनजो शरीयत अलॻि आहे वाइदो अलॻि आहे मतिलबु त आहे साॻिनि पैमरनि वटि पर हुन जी माना मफ़ूम ॿियो आहे वाइदो हुननि खे आहे ऐं उहो उहो मीसाक आहे ऐं हीअ शरीयत आहे शरीयत हिननि जी जेका आहे ॻाल्हि हीअ आहे ऐं हिन खां पोइ किबलो आहे जंहिंजो ज़िक्र जेको आहे सकूल सफ़ा सूरत बकर मंझि ऐं ॾींहुं जेको बदिलिजे थो सबत ऐं संडे ऐं फलाणे खां बदिलिजी जेको फ्राइडे थिए थो उहो सूरत जुमे में आहे इन करे जुमे में ॾींहं जो ज़िक्र थियो शेकु उलसफा अहमद क़िबले जो ज़िक्र थियो ऐं पंहिंजो शरीयत जो ज़िक्र हिते थियो मीसाक जो ज़िक्र जेको आहे सो सूरत आराफ़ में ऐं सूरत आल इमरान में ऐं ॿियनि सूरतुनि ज मीसाक मुख़्तलिफ़ पैगम्बरनि सां जेके मीसाक थिया पोइ हीअ जेके चवंदा आहिनि तौरात वारा माण्हू चवंदा आहिनि इहो चवंदा आहिनि मीसाक असां सां असांजे इब्राहिम अल सां इब्राहिम अल सां जेको मीसाक थियो गवर्नंट तौरात में जंहिंजो ज़िक्र आहे उहो असां सां साॻियो थियो यानी उन असीं उनजा वारिस आहियूं उन मीसाक जा हज़रत मूसा सां जेको मीसाक थियो उनजा असीं वारिस आहियूं हीअ नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा उन मीसाख जो वारिस आहे हज़रत इसाख सां जेको मीसाक थियो हज़रत इस्माहील सां जेको मीसाक थियो उनजो वारिसु आहे मोहम्मद मुसफ़ा सलाहु आले वसलम असीं उनजा वारिस आहियूं मीसाक तव्हां सां कोन रुगो थियो मिसाक हर नबी सां थियो जेके बि नबी अलाह मोकिलिया धरती ते जंहिं बि जंहिं हंधि बि रुगो यूदियुनि खे कोन मोकिलियाईं नबी सभिनी क़ौमुनि ते मोकिलियईं हिन जो ज़िक्र क़रान शरीफ़ में आहे त हर हंधि सां नबी मोकिलिया ॿियनि हंधनि ते बि मोकिलियासीं असां ज़िक्र जेको क़ुर में था कयूं तौरात में था कयूं इहो को छो जो रुॻो इन्हनि इलाइक़े जा माण्हू ॼाणनि था उन्हनि खे ॿियनि इलाइक़नि जा माण्हू जेके आहिनि से तव्हीं कोन था ॼाणो उन करे उनजो ज़िक्र क़ुर सी में करणु लाज़मी कोन हो हुते सम्झंदो कोन पर अलाह ताली उन जी ख़बर आहे त कहिड़ा कहिड़ा किथे नबी मोकिलियईं उन्हनि सां उन्हनि वक़्तु मीसाक हो हुते जो असां सां मीसाक ई आहे ऐं उहो असीं हीअ नबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा आख़िर ज़मान जेको आहे नबी उहो सभिनी इन मीसाक जो वारिस आहे इन सभिनी शरीयतुनि जो हीअ हीअ वारिस आहे हीअ शरीयत ॿियूं शरीयत जॾहिं हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशन ईंदो पुराणो कॉन्स्टिट्यूशन जेको आहे सो नो मोर वैलिड उहो इनवैलिड थी वेंदो हलियो नओं शरीर जेका नओं कानून नओं कॉन्स्टिट्यूशन नाफ़िज़ थींदो ईअं हीअ शरीयत जेका मोहम्मद मुस्तफा जी सां शरीयती नाफ़िज़ थी उनजो ज़िक्र हिन सूरत शूरा में आहे शर अलकुम उते शरीयत मोकिलीसूं जेका आहे दीन मां वसा बि जेका असां वसियत कईसूं नूह अलाम खे नूहज़ी अलॻि इलैक ऐं जेका तोखे वेही कईसूं सूं असांजी शरीयत आहे जेका हले थी पई अचे उनजो हिकिड़ो एवोल्यूशनरी प्रोसेस आहे के ॻाल्हियूं अॻे शरीयतुनि में हुयूं जेके घटि या वधि हिन हिन शरीयत में थियूं आहिनि पर हीअ फाइनल शरीयत आहे शर अलकुम मिन दीन वसा बि नूहन वलज़ी इलैक व मां वसैना बि इब्राहिम व व मूसा ईसा ऐं सभिनी शरीयतुनि जो मां हासिल छा हो सभिनी सब छा हुयो त अन अक़ीमुद्दीन दीन ते मज़हब ते हिन क़ाइमु रहो हीअ जेका असां ॿुधायूं था अलाह हिकिड़ो आहे आख़िरि क़यामत आहे मैसेंजर मुंहिंजा आहिनि हिननि टिनी ॻाल्हियुनि खे वलात ऐं फ़र्क़ु न करियो विच में हिक ॿिए जे हिक ॿिए सां वलात कबुर अल मुशीन मात मात दऊ दऊ हुम इलाही वॾी ॻाल्हि आहे जेके मुशिक कनि था जो सॾीनि था अलाह खां सवाइ जंहिं ॿिए खे उहा वॾी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 चूंडे इसाहू ऐं पंहिंजो याकूब अल इस्लाम जे विच में याकूब खे चूंडियईं जेको हुनखां नंढो भई अहिड़े नमूने सां ॿिया पैगम्बर जेके आहिनि हल्तु मूसा अलस्लाम नंढो हल्तु हारून वॾो हो हल्तु मूसा खे पहिरीं चूंडियईं पोइ हज़रत मूसा जी सिफ़ारिश ते हज़रत वियास हारुनि खे बि शामिलु कयईं पोइ अहिड़े नमूने सां मतिलबु न बीह दाऊद इस्लाम खे चूंडियईं जंहिंखे वणेसि ताईं खे चूंडे इहो कोन्हे को वॾो सलेम आल इस्लाम वॾो पुटु कोन हो दाऊद इस्लाम जा ॿिया पुट हुआ सलेम इस्लाम खे चूंडियईं अहिड़े नमूने सां मुंहिंजी मर्ज़ी जंहिंखे वणेसि ताईं चूंडे इहो कोन्हे को वॾो पुटु पर हाणे वॾो हिकिड़ो शरीद लिहाज़ खां चइबो वॾो आहे भला उहो सलाहियत रखे थो त पोइ उहो हले भले पर जेकॾहिं को ॿियो नंढो आहे जेको वधीक सलाहियत रखे थो إلى أجل مسمى ما دام مسلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب <clears throat> وما تفرقوا ऐं न जुदा थियूं उमतूं मगर बाद हुनजे जो आयो उन्हनि वटि इल्मु अज़रूए सरकशी जे पाण में ऐं सरकशी खां जेकॾहिं तुंहिंजे पालण हाल खां मुक़ररु मुदत ताईं मोहलत ॾियण जो हुकुम अॻे जारी थियलु न हुजे हा त ज़रूरु संदनि विच में हाणे ई फ़ैसिलो कजे हा यानी फौरन फ़ैसिलो कयो वञे हा ऐं बेशक जीअं उन्हनि पैगम्बरनि खां पोइ किताब जा वारस कया विया से दीन खां वधीक दीन खां वॾे शक में आहिनि हाणे हिते इनशा ख़तमु थिए अलाह सली सीदा मोहम्मद नबी अलमी ولا وصحبه أزواجه وذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو توكل رب العرش